Արցախում հումանիտար ճգնաժամ նորորի խորանում է։ Զուգահեռ մեկ շաբաթից ավել է, ինչ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության աշխատանքային խմբի որոշմամբ Արցախ ուղարկված 361 տոննա հումանիտար օգնությունը շարունակում է գտնվել Սյունիքի մարզի Կորնիձոր բնակավայրի հատվածում Քաշաթաղի միջանցքի մուտքի մոտ, որովհետև Ադրբեջանը կոպտորեն խախտելով 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի երակողմ հայտարարության 6-րդ կետը, ապօրինաբար արգելափակում է այդ հումանիտար բեռների մուտքը Արցախ։ Կառավարության նիստի բացմանը Նիկոլ Փաշինյան Սարգսյանը նախ նշել է, թե ինչու են մարդասիրական բեռներ ուղարկել Արցախ։ Հայաստանի կառավարությունը Լեռնային Ղարաբաղ մարդասիրական բեռներ ուղարկելու որոշում կայացրեց այն բանից հետո, երբ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեն հայտարարեց իր կողմից Լեռնային Ղարաբաղ հումանիտար բեռներ տեղափոխելու անհնարինության մասին, քանի որ Ադրբեջանն ապօրինաբար խոչընդոտում է նաև այդ ջանքերին։ Ադրբեջանը համառորեն շարունակում է պնդել, թե Լաչինի միջանցքի փակման պատճառներից մեկը սույն թվականի հունիսի 15-ին, ինչպես ինքն է ձևակերպում, հայկական կողմի ռազմական սադրանքն է։ Հիշեցնեմ, այդ օրը Ադրբեջանը փորձել էր դրոշ տեղադրել Հակարի կամրջի եզրին Հայաստանի տարածքում արժանանալով Հայաստանի սահմանապահ զորքերի օրինական հակազդեցության napisane Փաշինյանը սա դրանք է համարում հենց Ադրբեջանի վերը նշված գործողությունը, առավել եւս այն պայմաններում, երբ երկու երկրների միջև սահմանազատման եւ սահմանագծման աշխատանքները դեռ մեկնարկի փուլում են։ Տարբեր տեղերում ինքնակամ եւ հաջող ուժի գործադրմամբ դրոշներ դնելու Ադրբեջանի գործելակերպը սահմանազատման եւ ընդհանրապես խաղաղ գործընթացը վիժեցնելու գործողության է նման։ Այս ամենի վառ ապացույցը Նիկոլ Փաշինյանը համարում է նախորդ օրը Ադրբեջանի նախագահի Եվրոնյուզին տված հարցազրույցը, որի ընթացքում Ալիևը հայտարարել է թե իբր Ադրբեջանը Հայաստանից տարածքային պահանջներ չունի։ Ադրբեջանի նախագահն ասում է, թե Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև սահմանները որոշված չեն։ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև սահմանները որոշվել են 1991 թվականի Ալմատի հռչակագրով եւ դա վերահաստատվել է 2022 թվականի հոկտեմբերի 6-ի Պրահայի քարակոմ հանդիպման արդյունքներով, որտեղ Ալմատի հռչակագիրն ընդունվել է որպես երկու երկրների միջև սահմանների սահմանազատման եւ սահման սահմանագծման հիմք։ Տպավորություն է ստեղծվում, թե Ադրբեջանի պլանը Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև Ալմաաթայի հրճակագրով ֆիքսված սահմանը վիճարկելու տեղ թողնելու դրույթներով խաղաղության պայմանագիր ստորագրել եւ հետագայում արդեն սահմանազատման եւ սահմանագծման գործընթացում տարածքային պահանջներ առաջադրելն է Հայաստանի Հանրապետությանը։ Հայաստանի վարչապետի խոսքով այստեղից հարց է ցակում, եթե Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև սահմանները որոշված չեն, ինչ տարածքների հարց է բարձրացնում Ադրբեջանը սահմանի տարբեր հատվածներում։ Եթե նման հարց բարձացվում է, ուրեմն սահմանները որոշված են։ Իսկ այդ սահմանի գծից ձորքերի հայելային հետքաշման Հայաստանի առաջարկը շարունակում է մնալ ուժի մեջ։ Իսկ սահմանների սահմանազատումը եւ սահմանագծումը ոչ թե սահմանի բացակայության մասին է վկայում, այլ հակառակը որոշված, այսինքն խորհրդային Հայաստանի եւ խորհրդային Ադրբեջանի միջև խորհրդային միության փլուզման պահին գոյություն ունեցած վարչական սահմանագծերի վերահաստատման եւ հողի վրա դրանց արտացոլման գործ գործընթացն է որպես պետական սահման։ Այդ առումով ուզում եմ ընդգծել Հայաստանի հավատարմությունը միմյանց 86600 եւ 29800 քառակուսի կիլոմետր տարածքային ամբողջականության ճանաչման հիման վրա Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջև խաղաղություն հաստատելու պայմանավորվածությանը։ Սպասում ենք Ադրբեջանի կողմից այդ պայմանավորվածության հրապարակային վերահաստատմանը։ Նիկոլ Փաշինյանը ընդգծել է, որ չնայած բոլոր բարդություններին իսկապես երկարաժամկետ կայուն եւ տևական Հայաստան խաղաղության հասնելու հնարավորություն կա եւ Ադրբեջանին կոչ է արել զերծ մնալ այդ հնարավորությունը նվազեցնելուն ուղված քայլերից։ Այդ համատեքստում Փաշինյանը մատնանշել է միջազգային մեխանիզմի շրջանակներում Ստեփանակերտ-Բաքու երկխոսության շարունակական տորպեդահարումը, Քաշաթաղի միջանցքի ապօրինի արգելափակումը եւ շաբաթվա սկզբին Քաշաթաղի միջանցքից Կարմիր խաչի կողմից Երևան տեղափոխվող Արցախի բնակիչ Վագիվ Խաչատրյանի առևանգումը։ Վագիվ Խաչատրյանին մյուս գերիներին, պատանդներին, պահվող անձանց ազատ արձակելը խաղաղության օրակարգին հավատարմության տպավորիչ ազդարարում կլիներ։ Որպես խաղաղության օրակարգին նվիրվածության քայլ կոչ եմ անում նաև չարգելափակել Հայաստանի ուղարկած հումանիտար բեռի մուտքը Լեռնային Ղարաբաղ Լաչինի միջանցքով առավել եւս որ բեռի անցմանը խոչընդոտելը 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի Երակոմ հայտարարության եւ արտահայտության միջազգային դատարանի փետրվարի 22-ի եւ հուլիսի 1-ի որոշումների կոպիտ խախ to me Անդրադառնալով Ադրբեջանի նախագահի Եվրոնյուզին տված հարցազրույցում արած մեկ այլ հայտարարության, թե Քաշաթաղի միջանցքը արգելափակված չէ, Հայաստանի վարչապետը անհրաժեշտ է համարում լսել Արցախում Ռուսաստանի Դաշնության խաղաղապահ զորախմբի պարզաբանումը։ Ինչու նրանք չեն ապահովում Հայաստանի Հանրապետության կառավարության ուղարկած հումանիտար օգնության մուտքը Լեռնային Ղարաբաղ, եթե Ադրբեջանը պնդում է, թե չի արգելափակել Լաչինի միջանցքը։ Կարծում եմ, այս հարցի պարզաբանումը կարևոր է եւ մեր համապատասխան համապատասխան մարմինները պետք է աշխատեն այս հարցի շուրջ պարզաբանումներ ստանալու ուղությամբ։ Կառավարության նիստից հետո լրագրողների հետ ճեպազրույցում Արցախում բժշկական օգնության կարիք ունեցող քաղաքացիների խնդրին է անդրադարձել Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանը։ Առողջապահական իրավիճակը Արցախում համարելով քրիտիկական, հատկապես այն բուժառուների համար, ովքեր որ իսկապես կարիք ունեն ավելի նեղ մասնագիտացված օգնության, ընդգծելով, որ ինչքան շրջափակումը երկարում է, այնքան ավելի դժվար է տարբերակել տեղափոխման խիստ կարիք ունեցող կամ առողջական արդեն լուրջ խնդիրներ ունեցողներին, ովքեր ու ունեն դեղորայքի բժշկական միջամտության կարիք։ Անդրադառնալով Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի կողմից իրականացված վերջին տեղափոխման ընթացքում բուժառուներից մեկի ապորինի արգրավմանը Անահիտ Ավանեսյանը նշել է։ Կարմիր խաչը հստակ իր դիրքորոշումը եւս այս մասով մի քանի անգամ նշել է, որ սա անթույլատրելի է։ Նու ունենք այն ինչ ունենք այս պահին եւ բոլոր աշխատանքները ուղղված են, որ նախ մարդասիրական բեռը, որ այս պահին գտնվում է Կորնիձորում, Հակարի կամրջի մոտակայքում կարողանանք անցկացնել եւ ինչ որ մի ձևով այդ խիստ կարիքը ուրեմն բավարարենք եւ վերադառնանք նորմալ ապրանքաշրջանառության եւ մարդկանց տեղափոխման ազատության շրջափուլ։ Ավանեսյանը նաեւ անդրադարձել է երեխաների կատնախառնուրդների խնդրին, նշել, որ բեռների մեջ նաեւ մեծ մաս են կազմում կատնախառնուրդները։ Բացի դրանից Երևանից մասնագետները նաեւ աշխատում են Ստեփանակերտի գործընկերների հետ եւ մայրիկներին ըստ հնարավորին հոգեբանական եւ այլ աջակցություն են ցույց ցուցաբերում, որ կրծքով կերակրումը այս պարագայում հնարավորինս օժանդակ լինի եւ քիչ կարիք ունենան կատնախառնուրդների։ Այս հարցը եւս օրակարգում խիստ դրված է, ասել է առողջապահության նախարարը։ Խոսել նաեւ այն դեղամիջոցների մասին, որոնց ծայրահեղ անհրաժեշտությունը կա Արցախում։ Անդրադառնալով դեղորայքի մատակարարման վերաբերյալ միջազգային կառույցների հետ կապին նախարարը նշել է. Ու կապ հաստատելը մշտական է բոլոր խողովակներով արկա փաստական տվյալները փոխանցում ենք եւ նկարագրում ենք իրավիճակը։ Պահանջներ նաեւ դնել ստեղծելով միջազգային կառույցների արչեր իրենց բանդատի շրջանակներում իրավիճակին օր առաջ լուծում տալու։ Անահիտ Ավանեսյանը սակայն նշել է նաև, որ չնայած Կարմիր խաչը ունի մանդատ տվյալ հումանիտար իրավիճակում, թե բուժառուների, թե հումանիտար բեռների տեղափոխման, բայց նրա աշխատանքները եւս հիմա պարալիզացված են։ Մարգարիտ Աղուշունց, Արցախ լրատվական։